так уже поміж них склалося. І зараз вона повела мову в такому ключі майже за інерцією. Але він прийняв гру, як і колись. Нарешті я вам сподобався по-справжньому, а що схудне дивно, півтора місяця боїв, халтурник, інтриган, фантазер. Були й на захист. Одна й та ж рука. Хтось сховався за псевдонімом. Може, Сергій? Або Огієнко, сказала Клава і повела очима в бік Ірини. Схоже на його стиль. Не знаю, кому й дякувати. Але я зараз навіть про це не хочу думати. Як кажуть сьогодні в подібних випадках, поговоримо краще про кохання. Про це я завжди готова, вдавано пожвавилась клава. Тільки щоб про нього балакати, треба знати, що воно таке. Ну, якщо не знаєте ви, Клава підвела обличчя з викликом. А ви знаєте? Не було гарних консультантів. Відтак його обличчя посерйозніло. Тінь задуми майнула по ньому. Мабуть, воно теж різне. Одних запалює на творчість інших на вбивство. Це надто високо, зітхнула Клава. До вбивства мені далеко. І творчість моя уся отут, мов на долоні, як каже бас, від і до, сам вузли і каналізація. Ніхто нічого не знає, і я не знаю. Кажучи правду, я й не знала. Хіба то в школі? стріляла очима на одного рудого та пирскала в кулак. Так то ж не кохання. А потім заміжки був красивий, язикатий, кого хочеш забалакає. Йому б проповідником бути, Магомед ніякої ідеї, а простіше торохтій. Забалакав а потім роздивилася. Вона спалахнула, зніяковіла від власної відвертості, махнула рукою, ще раз повторила ніхто не знає. Може, його й зовсім немає. Вигадали або обдурюємо себе. Є, в цьому й вабливість, у радості й муці, і в тому дурмані, що находить. Без в бурману важко жити. На ньому тримається світ, вся краса і весь безум, уся творчість. Ми будуємо в ім'я його і руйнуємо, щоб прославитись, щоб сподобатися вам, жінкам. Ох, як високо і красиво ви говорите, впадаючи в попередній кокетливо театральний тон, заграла очима клава. Якби не Ірина та ви не були моїм начальником, я б спробувала довідатись з першоджерел, що це таке, чи хоч пофліртувала б з вами. Половина заборон відпадає одразу. З сьогоднішнього дня я вже не ваш начальник. Клава розгубилася. Звільнили? запитала тихо. Сам подав заяву. Весь цей час Ірина не втручалася в їхню розмову. Аж тепер поклала лінійку. Василю, може, ти поспішив? Ні, навпаки, рубанув долоною повітря Василь Васильович. Все одно йшлося до цього. Коли вже заповзялися, то якби навіть залишили, я тут не зміг би працювати, не хочу. Або повна довіра, або рубати канати. Так що, Клава, тепер можете й ви. Він сказав це серйозно, і вона запитала, що? Ну, вилаяти мене, виказати всі мої гріхи, як у тому анекдоті. Здрастуйте, пане старосто. Я вже не староста. Не староста? Тоді я на вас плюну. Немає чого виказувати то що так зразу.